Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորդ նորությունների մասին համարոտ։ Հայ դիրքապահների ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է ԴՇԿ տիպի խոշոր դրամաչափի գնդացիր։ ՀԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը հետևում է Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Արցախի վարչապետն ընդունել է հանրապետության տարբեր շրջանների մի խումբ երիտասարդ ֆերմերների։ Հավաքված մթերքի իրացման հարցը շարունակում է խնդիր մնալ։ Քարիշից տեղափոխված վերաբնակների Արորյան նոր բնակավայրում Ալաշանում։ Մայրաքաղաքի մի շարք փողոցներում ընթանում են ճանապարհների բարեկարգման եւ հարթեցման աշխատանքներ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը շնորհավորել է 2016 թվականին կրթական ապարքեվի արժանացած ուսանողներին եւ աշակերտներին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հոկտեմբերի 19-ի լույս 20-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 30 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից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 Տարբեր երկրների բարձրաստիճան քաղաքական առաջնորդներն իրենց աջակցությունն են առաջարկել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերի միջև որպես միջնորդ ստեղծված ԵԱԿ Միսկի խմբի գործնեությանը։ Այդ մասին ասել է ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը։ Անդրադառնալով ԵԱԿ Միսկի խմբի հասցեին քննադատությանը, նա նշել է, որ Միսկի խմբի համանախագահները մշտապես տեղյակ են Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ իրադարձությունների զարգացման բոլոր մանրամասներին։ Մեկնաբանելով կողմերի միջև հրադադարը, նա նշել է, որ որ իր գրասենյակն ամենօրյա ռեժիմով հետևում է իրավիճակին։ Վկայակոչելով ստացված տեղեկատվությունը եւ իրենց սեփական դիտարկումները Գասպրիկը նշել է, որ 2016 թվականի մայիսի վերջից առաջնագծի երկայնքով իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է եղել, չնայած այնուամենայնիվ նորից եղել են հրադադարի ռեժիմի խախտումների եւ զոհերի մասին հաղորդումներ։ Գասպրիկը նաեւ նշել է, որ ինչ վերաբերում է ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի լիազորությունների ընդլայնմանը, դա չի անդրադառնա իր մանդատին եւ իր գրասենյակի աշխատանքի մեթոդներին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը հոկտեմբերի 19-ին ընդունել է հանրապետության տարբեր շրջաններից մի խումբ երիտասարդ ֆերմերների, ովքեր ցանկություն են հայտնել մասնակցել գյուղնախարարության կողմից առաջիկայում կազմակերպելիք մասնագիտական դասընթացներին։ Վարչապետը ողջունել է երիտասարդների որոշումը եւ նշել, որ Արցախում գյուղատնտեսության զարգացման համար շատ կարեւոր է նրանց ներուժի արդյունավետ օգտագործումը։ Արայիկ Հարությունյանն ընդգծել է, որ ինտենսիվ ու մրցունակ գյուղատնտեսություն ունենալու համար ոլորտում արկա գործելավոժն ու մոտեցումները պետք է արմատապես փոխվեն եւ այդ գործում նրա խոսքով մեծ սպասելիքներ ունի երիտասարդներից։ Ինչպես հաղորդել են կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, Հանդիպման ընթացքում գործադիր իշխանության ղեկավարը զրուցել է երիտասարդ ֆերմերների հետ, հետաքրքրվել նրանց գործնեությամբ, տեղեկացել սկսնակ ձեռներեցների ունեցած հաջողությունների ու խնդիրների մասին։ Երիտասարդ ֆերմերները շնորհակալություն են հայտնել հանրապետության վարչապետին ընդունելության եւ իրենց հանդեպ ցուսաբերվող պետական հատուկ ուշադրության համար։ Հավաքված մթերքի իրացման հարցը Արցախի շատ գյուղերում շարունակում է խնդիր մնալ ինչն իր հերթին խանգարում է գյուղատնտեսության, ըստ այդմ նաև գյուղական համայնքների զարգացմանը։ Բելալալյանի ռեպորտաժը Մթերման խնդիրը Մարտակերտի շրջանի ծմակահողում որոշակի մասով լուծված է։ Այստեղ բացված մթերման կետը, որին կից նաև ստեղծվել է գինի պատրաստելու ու օղի թորելու արտադրամաս, հնարավորություն է տալիս գյուղացուն մթերել իր արտադրած խաղողն ու նուրը, թութն ու սալորը, ինչպես նաև անտառից հավաքած տարբեր տեսակի պտուղները, ինչից հնարավոր է արցախցիների սեղանից անպակաս խմիչք ստանալ։ Մթերման կետին կից արտադրամասի պահեստում արդեն շարված են սեփական արտադրության գինու եւ օղու լիքը շշերը։ Շշալը փոխոսվել է եւ հերմետի փակելու երկար տարիների պահպանման համար, որպեսզի ոչ մի խնդիր չլինի։ Պահեստավորված գենու եւ օղու շշերի քանակն ավելի մեծ կլիներ, եթե բերքն այս տարի պակաս չլիներ, ասում է համայնքի ղեկավար Արթուր Սաֆարյանը։ Բնությունը շարալ չգտնվեց եւ այդ բնամթերքի պակասորդը կա հարևան տարածաշրջաններից, որտեղ որ խաղողի եւ թթի այլ մեծ այ, այգիներ կան, մթերվեց թութը եւ խաղողը, վերեցինք, այստեղ մենք ունենք արդեն պատրաստի արտադրանք։ Համայնքի ղեկավարը վստահեցնում է, որ չնայած արտադրամասը նոր է հիմնադրվել շուկայում ընդամենը առաջին անգամն է ներկայանում իր արտադրանքով այնուհանդերձ որակի առումով չի զիջում փորձառու գործարաններին։ Շուկայում էլ ունենք մենք Ստեփանագերտում, Մայրաքաղաքում գործում է այդ խանութը Արցախբերի մասնաճյուղի հետ կապված։ Հենց պատրաստի արտադրանքը արդեն մենք կարող ենք նաև վաճառել Իդե փոքրիկ համալիր հանդիսացող կենտրոնում ստեղծվել է նաև թոնրահաս թխելու հնարավորություն։ Ցմակահողում ամենամյա ճամբարները սկսել են զբոսաշրջիկների կայուն հոսքա պահովել, իսկ թոնրում հաս թխելը նրանց առօրյան հետաքրքիր դարձնելու միջոցներից կլինի, ասում է համայնքի ղեկավարը։ Գյուղում գործում է նաև թաղամասային թոնարատներ կա, բայց այս թոնիրը մենք նախատեսել ենք նաև մեր զբոսաշրջիկների համար, զբոսաշրջության զարգացման համար, որ մեր արտասահմանյան հյուրերը բարեկամները նրանք նախընտրում են թոնիրի հացը, ասենք գյուղ մթերքը, ճիշտ ասած ցավոք սրտի մի քիչ դրա պակասորդը կա գյուղերում, որևէտեւ հենց դա աշխատանքի արդյունք է, որ ճունենք, բայց թոնիրը կա, մենք կարող ենք շահագրգռել մարդկանց Նորից անդրադառնալով մթերման խնդրին Արթուր Սաֆարյանը հորդորում է նաև Հարևան գյուղի բնակիչներին օգտվել բնության ընձեռած հնարավորություններից հավաքել անտարային բարիկները, որոնք մեծ պատրաստակամությամբ կընդունեն ծմակահողի մթերման կետում։ Մասուր ունենք, վայրի տանց, կարող ենք ուրեմն մթերել, հնարավոր է։ Տեսնենք բնակչությունը ինչքանով կարող է պատրաստ կլինի։ Մեր Ղարաբաղցու ասածը շենը շենավարին պետք է մի քիչ ապահովված լինի, որը ցավոք սրտի նորից եմ նշում, բացակայում է, Բելալալայան այսօր Ապրիլին Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղում Ադրբեջանի հատուկ ջոկատայինների գործած վայրագություններից հետո տեղի բնակիչների մի մասն այժմ բնակվում է շրջանի մեկ այլ բնակավայրում։ Մեր գործընկեր Գառնիկ Ալեքսանյանը զրուցել է համանքի ղեկավարի հետ արկա խնդիրների ու անելիքների մասին։ Թալիշ գյուղի բնակիչներից 114-ն այժմ բնակվում են շրջանի Ալաշան տեղամասում, կառավարության հատկացրած տնակներում։ Համայնքի ղեկավար Վիլեն Պետրոսյանը իրազեկում է, որ տնակների քանակի ավելացումը կնպաստեն, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված թալիշցիների մի մասը հետ վերադառնա։ Այսօրվա մեր ընդունած բնակչության թվականակը ավելի շատ ուղիղ համատականա տեղի հնարավորությունների։ Իսկ ունենք 26 ընտանիքի համար նախատեսված պայմաններ, մեծ կամ փոքր, մենք այսօր տեղավորել ենք 28 ընտանիք։ 1714 բնակիչ։ Այդքանով կացարանները մեր ավարտվել է։ Այսօր ունենք նորից ընտանիք տեղավորելու խնդիր, բայց բնակարաններ չունենք, հարցը բարձրացել ենք միջև հանրապետության նախագահային, հանրապետության նախագահը խոստացել է, որ ընդառաջելու է արդեն իսկ պատվիրված է 20 տնակներ, հիմա սպասում ենք, որ այդ 20 տնակները պետք է տեղափոխվի, տեղադրվի այստեղ եւ նրանից հետո մենք շարունակենք այդ 20 ընտանիքների ընդունումը եւ տեղավորումը։ Հիմնական մասը պետք է հետագան Հայաստանի Հանրապետությունից։ Իհարկե Ղարաբաղից էլ ընտանիքներ կա, որ պետքա տեղավորենք։ Ես ավելի շատ առաջնահերթությունը տալիս եմ այդտեղ անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքները, անգամ 1 եւ 2 շնչանոց ընտանիքների ես ստիպված եմ եղել, չընթառաջեմ, Ալաշանում գործող միջնակարգ դպրոցը երկրի ղեկավարության եւ բարերարների ուշադրության կենտրոնում է։ Ուսումնական հաստատության առավել կարևոր խնդիրը ֆիզիկայի ուսուցչի բացակայությունն է։ Այսօր դպրոց ունենք միջնակարգ Գորկի Մալաշանի տեղամասում 23 աշակերտների արկայությամբ 20 տներն էլ ոչ պետով մնակեցնենք, բնականաբար կտրուկ թիվը պետքա որ աճի։ Այդ ժամանակ արդեն մենք հարց կբարձրացնենք նաև Թալիշի պետական մանկապարտեզ փողակի կարգավիճակով մանկապարտեզը բացելու եւս։ Դպրոցում այսօր ունենք մասնագետի պակաս, հաստորեն ֆիզիկա, ինֆորմատիկա առարկաների։ Գծով այսօրվա մեր ուսուցչական կոլեկտիվը ամբողջությամբ համարվում կազմում են առաջվա Կալիշի միջնակարգ դպրոցի ուսուցչական կոլեկտիվը, ընդհանուր դպրոցի տնօրեն, ուսմասվար եւ այլ եւ այլ։ Քալիշում մենք ունենք 102 աշակերտներ, այսօր ունենք 23-ը եւ ունենք կոմպլեքս դասարաններ։ Այսօր ընդհանուր առմամբ միացյալ դասարաններ ունենք 7 դասարան։ 7 դասարան համենայն դեպս ապահովվածությունը կարելի ասել նորմալ է։ Բոլոր առարկաները դասավանդում են, հաստորեն չունենք մենակ ֆիզիկայի մասնագետ, այդ հարցը շուտով կլուծենք։ Ալաշանի տեղամասում արկա խնդիրների լուծումը ըստ Վիլեմ Պետրոսյանի ժամանակի հարց է, բայց եւ այդ պարագայում իրենց ոչինչ չի կապի Ալաշանի հետ։ Հայրենի գյուղ վերադառնալու բուրըն ցանկությունը մշտարտուն է ժամանակավոր վերաբնակեցված թալիշցիների հոգիներում։ Համայնքի ղեկավարը նույնիսկ կատակում է, երկու անունները միացնելով նոր տեղանուն են ստացել։ Թալիշն ու Ալաշանը իրար հետ դրամախաչել են ստացել նոր մի բնակավար, Թալիշանա դեռ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ստեփանակերտի Գարեգին Նժդե, Հովանես Շիրազ, Մարիետ Աշանյան եւ Ամիրյան փողոցներում ընթանում են ճանապարհների բարեկարգման եւ հարթեցման աշխատանքներ։ Ինչպես ասել է Քաղաքաշինության նախարարության տեղհսկիչ Աշոտ Միրզոյանը, աշխատանքներն իրականացնում են Արցախ ուղի եւ Վիրաժ արտադրական կազմակերպության կապալարու ընկերությունները։ Հաշվի առնելով այս փողոցների անմխիթար վիճակը, մանավանդ որ ձմռան անանցանելի են դառնում, Քաղաքաշինության նախարարության որոշմամբ Վերոնշյալ փողոցներում ճանապարհների հարթեցման եւ լայնեցման աշխատանքներ են իրականացվում։ Նախատեսվում է միջև ամսվա վերջ ավարտին հասնել հարթեցման աշխատանքները, որից հետո վերոնշյալ փողոցները նաեւ խճապատվելու են, ասել է Աշոտ Միրզոյանը։ Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում գործում է տեղական ստարտափ ընկերություն, որը որակական բեկում է մտցնելու լղը տեղեկատվական ոլորտում։ Ինչպես ասել է կենտրոնի գործադիր տնօրենի խորհրդատու Հրաչյա Արզումանյանը, Այսօր Արցախում մարդիկ օգտագործում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հնարավորությունները, բայց դա երկրի զարգացման համար դեռևս բավարար չէ։ Մենք ոչ միայն պիտի մասնակցենք տեղեկատվական հեղափոխությանը, այլ սովորենք դրա հիման վրա կառուցել էկոնոմիկան։ Իսկ այդ ամենը իրագործելու համար պետք է նախ դրա հիմքերը դնենք, աճեցնենք կադրեր, որոնց միջոցով էլ որոշ ժամանակ անց կկարողանանք հասնել մեր նպատակին, ասել է Հրաչյա Արզումանյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Ռոսիա сегодня-ին տված հարցազրույցում արած հայտարարությունը հակասում է պաշտպանության նախարարի հռետորաբանությանը։ Նման կարծիքի հայտնել Քարնեգի հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող Սևայգի գրքի հեղինակ Թոմաս Դեվալը։ Լղեմի կարգավիճակը բարձրացնելու եւ ինքնավար հանրապետության կարգավիճակին հասնելու գաղափարը 1988 թվականին արդեն քննարկվել, բայց մերժվել է, եւ դժվար է պատկերացնել, որ հիմա այն առավել ընդունելի է, ասել է նա։ Բրիտանացի փորձագետը նաև հավելել է, որ ավելի շատ տպավորում է Ադրբեջանի նախագահի խոսքի չափավոր հնչերանգը, քան դրա բովանդակությունը։ Այն, որ Ալիևը ճանաչում է Ղարաբաղի հայերի իրավունքները, լավ է, եւ դա հակասում է պաշտպանության նախարարի ռետորաբանությանը, նշել է նա։ Քաղաքագետ Արման Ավասարդյանի կարծիքով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ռազմական պոտենցիալն անվտանգության խնդիրը չի լուծում։ Նա նշել է, որ ռազմավարական սպառազինության կիրառումը գլոբալ հետևանքներով է հղի։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը նման են սպասկի կրպակում երկու փղերի։ Մենք կարող ենք Բաքուն ոչնչացնել, բայց նրանք եւս կարող են Երևանի հետ նույն բանն անել։ Անհրաժեշտ է դա թույլ չտալ։ Ես մեր անվտանգությունը ռազմական պոտենցիալի հետ չեմ կապում։ Դա լուծում չէ ոչ Հայաստանի, ոչ Ադրբեջանի համար, ասել է Արման Նավասարդյանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երևանում այսօր մեկնարկել է հայոց պետականությունը միասնության առանց խորագրով լրագրողների 8-րդ համահայկական համաժողովը, որը հոկտեմբերի 20-ից 22-ը կանցկացվի Երևանում, իսկ 23-ից 24-ը Ստեփանակերտում։ Համաժողովը կազմակերպել է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունը, լրագրողների համահայկական համաժողովները համակարգող խորհրդի եւ լրատվամիջոցների համահայկական ընկերակցության Հայաստանի ժուրնալիստների միության հետ համատեղ։ Լրագրողների 8-րդ համահայկական համաժողովը նվիրված է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունների անկախության 25-ամյակին։ Համաժողովին բացման արարողությանը ընթերցվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընդունել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2016 թվականի կրթական ապարքևների արժանացած ուսանողներին եւ աշակերտներին։ Նա մրցանակակիրներին է հանձնել տարբեր անվանակարգերում նրան շնորհված պարգևները։ Յուրաքանչյուր անվանակարգի համար վկայագրի հետ միասին երիտասարդները ստացել են հուշախորհրդանիշ եւ դրամական պարգև։ Այս տարի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ամենամյա կրթական պարգևին արժանացել են 28 ուսանող եւ 15 աշակերտ 5 բուհից եւ 8 հավաք դպրոցից։ Նշենք, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում տարբեր անվանակարգերում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կրթական պարգևին արժանացել են 409 ուսանող եւ աշակերտ։ Պարգևատրման արարողության ժամանակ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է բարձր առաջադեմություն ցաբերած եւ նախագահի 2016 թվականի կրթական պարգևներին արժանացած ուսանողներին եւ աշակերտներին մաղթել հաջողություններ։ Լուրեր միջազգային լրահոսից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ու Ֆրանսիայի ղեկավար Ֆրանս Օլանդն ավարտել են Սիրիայում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ բանակցությունները։ Ըստ Մերկելի բանակցությունները եղել են բավական կոշտ։ Հանդիպան վերաբերյալ այլ մանրամասներ չեն ներկայացում։ Հանդիպանը նախորդել էին նորմանդական քարայքի շրջանակում Պուտինի, Մերկելի, Օլանդի եւ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի բանակցությունները Դոնբասում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Թուրքիայի մայրաքաղաքի Սինջանի շրջանում հայկական գերեզմանները քանդվել են անհայտ անձանց կողմից։ Թուրքիայի քրդական ժողովրդերի դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար խորհրդի հայ անդամ Մուրադ Մխճն ասել է, որ գանձագողերը գերեզմանները բացել ու ոսկե են փնտրել։ Նա նշել է, թե խնդրել է իր կուսակցության Սինջանի գրասենյակին, որ զբաղվի գերեզմանի պահպանման հարցով, ինչպես նաև հայոց պատրիարքարանին առաջարկվել է գերեզմանի շուրջը ցանկապատել։ Այսօր խոհարարի միջազգային օրն է։ Օրվա արդիվ զանգվածային տոնակատարություններ են անցնում ավելի քան 70 երկրներում։ Տոնական միջոցառումներին խոհարարներից բացի մասնակցում են նաև իշխանությունների ներկայացուցիչներ, զբոսաշրջային ընկերությունների աշխատակիցներ ու իհարկե հանրային սննդի ձեռնարկությունների սեփականատերեր։ Ռեստորանատերերը խոհարարների մասնակցությամբ վարպետության մրցույթներ են կազմակերպում, նաև բազմաթիվ յուրօրինակ կերակրատեսակների համտեսումներ։ Մարզասերների համար Անգլիական Manchester United-ը բացմարզում է անցկացրել թուրքական Fenerbahçe-ի դեմ Եվրոպայի լիգայի խմբային փուլի 3-րդ տուրի խաղից առաջ։ Մարզմանը մասնակցել է նաև Հայաստանի հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը, ով վերջին շրջանում չի խաղում։ 27-ամյա կիսապաշտպանը խաղադաշտից բացակայում է սեպտեմբերի 10-ից, երբ նրա վնասվածքը կրկնվել էր Մանչեսթեր Սիթիի դեմ խաղում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 5, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։